Suratu Nasr imeteremka Madina. Sura hii imemtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ukija msaada wa Mwenyezi Mungu na ushindi na akaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi kwa kutua mambo yake na kutukuka neno lake na kumkamilishia Mwenyezi Mungu basi amtakase Mola wake mlezi kwa kumsifu na amtakase na kila lisilomwelekea na amombe msamaha kwa nafsi yake na kwa waumini kwa sababu hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba za waja wake na anasamehe makosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Idha jaa nasrullahi walfath itakapokuja nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi waraaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja na ukaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba zitakase sifa za Mola wako mlezi na umombe msamaha hakika yeye ndiye anayepokea toba